guztiak aditutzen du Euskaldunaren egaja Aldi batera nahiago nuke ez banitzi mengo Enpenatzea ez bada libre alferrik dugu indarra Hau datxoria garitartean goxeak egon behar Sarra Antzerki ontan lau pertsonaia Ta diokalari bakarra Arbolak berak erakusten du Ostoa eta adarra Enpenatzea ez bada libre Alferrik dugu indarra Hau artean goxeak egon beaja. Sutan pizturik da jaiorendik, sugai berriz lan gogeja. Oarka behan ezen mintzatu, txirita poeta zaha. Enpenatzea ez bada libre, alferik dugu indarra. Hau da txoria garitartean, goxeak egon behar. Zazpi aizparen galden oiala, ebakirikan erditik. Alde batera irusoineko, utzirik kan lau bestetik. Gura iziak bakoitza bere aldetik. Ezagutzen da jantzi girela, zazpiak oial batetik. Oial bera da gure jantzia, sortu gintuzten unetik. Ez du mundua kemenik sortu, kentzeko gure soinetik. Guraiziakin bereziaren bakoitza bere aldetik. Ezagutzen da jantzi girela zazpiako jalbatetik. Guraiziakin bereziaren bakoitza bere aldetik. Ezagutzen da Zazpiako jaal batetik